ऐं अहिड़ी तरह माण्हुनि ऐं चुरंदड़नि ऐं ढोरनि मां बि जो उन्हनि जा रंग तरह तरह जा आहिनि बणायासीं अलाह खां संस बाननि मां रुगो समुझ वारा डिॼंदा आहिनि बेशक अल्लाह ग़ालिब बख़्शण हार आहे